La ilahe illallah. Allah'a tevhid etmek. Lisan ile ikrar, kalb ile tasdik. İbadete layık, tesbihe layık, takdise layık, hamdü senaya layık. Ancak Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleridir. İşte bu da La ilahe illallah kelimesiyle ifade olunur. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Evvela temizlik, tathirat, kalpten tahliye, sonra tahliye. La ilahe kalbi temizliyorsun. Ne varsa içerisi hepsini dışarı çıkarıyorsun. Tatirat, kalp temizlendi. Sonra illallah diyorsun. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini nazargâh-ı ilahi olan kalbe nakşediyorsun. Onun için tevhidde la ile başlar.